Hanna hade gått och läst om man var sjutton år Han kände att livet levde minsann Som det ju bara kan ut i Värmeland Till allt som var skaj och livat sprang man fort Långt värre än löparnissen någonsin gjort Det var i vår ungdoms fagraste vår man hade gått och läst om man var sjutton år Som blånor i kroppen hade man då Man måste absolut bort till festklassen gå Och fortskaffningsmedel hade vi med Vi åkte fyra man på en gammal moped Från Munk först som hade dragarmonika Till Hagfors man for och hörde Monika Ja, det var i vår ungdoms fagraste vår Man hade gått och läst om man var sjutton år Var danskväll man hörde vädrets rapport Av den förstod man gott att det som det regna kom det en skur Det märkligaste var att man aldrig blev sur För solsken och värme fick man inombords När töserna viska varma kärleksord Och det var i vår ungdoms fagraste vår Man hade gått och läst om man var sjutton han nämnde var nog visst De lika granna var som en blommande kvist Om sedan hon var från stan eller byn Hon liten var hon nätt som ett mårbackagryn I Arvika, Sunnet, Filipstad och Grums Det slog inte fel, man blev förälskad Grums Det var i vår ung اگر است ور من هدعت تو من باشد نور I mitten på februari, när man redan börjar ana att det blir en vår även i år, parkerar Sven-Ingvars på Svensktoppen med Det var i vår ungdoms fagraste vår, en traditionell melodi, populär inte minst på studentskivor, med ny text av Sven Paddock. Och den ligger kvar på listan ända fram till försommaren.